alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah biz navbatdagi mabdal qiroatdan 14 dars 14 dars raf nasib jar va sukun haqida biz hozirgacha faqat raf nasib jar deb aytib keldik bularning nima ekanligini inshaalloh bugungi darsda yoritib o'tamiz eroblarning alomati asli va far'iyga bo'linadi ikkita asli alomat bor raf nasib jarlarning va uning far'iy ham alomatlari bor asli alomatlar zamma fatha kasra sokin bo'ladi demak raf holatida asli alomat zamma turadi nasb holatida asli alomat fatha turadi jar holatida kasra jazm holatida sokin turadi zamma harfdan tashqari ism va fe'lga xosdir harfga zamma kelmaydi ismga va fe'lga zamma keladi. Misol yadkhulul muallimu. Undagi yadkhuludagi man yadkhulu zamma kirdi. Fe'li raf bo'lib, raf alomati zamma bo'lgan. Demak, asli alomat yadkhuluda raf deyiladi, lekin rafni asli alomati zamma bo'ladi. Mana shunda zamma biz hozirgacha marfuun alomat raf'ihi ad-dammatu zohiratu deb kelyapmiz. Marfudir, ya'ni raf qilingandir, uning raf alomati zammai zohira ko'rinib turgan zammadir deyapmiz mana shu asli alomatidir xuddi shunday al muallimu ham raf bo'lib al muallimu raf bo'ldi yadxulul muallimu muallim kirdi raf bo'lib uning raflik alomati zamma bo'ldi bu ham al muallimu bo'lib zamma turdi mana shu zamma turishligi u asli alomat ekanligiga dalolat qiladi fatha ham faqat ism va fe'lga kiradi harfga fatha kirmaydi fatha demak ism bilan fe'lda ishlatiladi. Misoli inna zolima lan yufliha zolim hargiz najot topa olmaydi. Shunda az-zolima so'zi innaga ism bo'lib nasb qilindi. Biz bularni innalarni inshaalloh o'z o'rnida aytib o'tamiz. Innalar o'zining ismini nasb qiladi, xabarini raf qiladi. Shunda ismini nasb qildi. Az-zolima bo'ldi. va nasb alomati uning oxiridagi fathasi bo'ldi. Az-zolima bo'lib turgan fatha uning nasb alomati bo'ldi lan yuflihada ham yufliha fili ham lan bilan nasb bo'ldi lan biz hali keyin inshaalloh o'tamiz an lan izankay ismlarni oldiga kelib ismlarni nasb qiluvchi alomatlar bo'ladi bunda ham uning alomati fatha turibdi lan yufliha oxirida yuflihada fatha turibdi kasra esa faqat ismga xoslanib fil va harfda topilmaydi faqat ismga kiradi kasra fe'l va harflarda kasrlari bo'lmaydi u madun ala kasr deganimiz u mabni ular morob bo'lib kirmaydi biz hozir morob o'rinlarini aytyapmiz tuslanishni aytyapmiz demak kasra faqat ismga xos misol daxaltu fil fasli undagi al fasli fil faslidagi fasli majrur bo'lib jar alomati kasra bo'lyapti fil fasli majrurun alomati jarrihi al kasratu zohiratu der edik demak faslida kasra turibdi majrur majrurning asli alomati kasra bo'ldi to'rtinchi alomat sokin bo'lib u faqat fe'lga xosdir sokin faqat fe'lga kiradi u ismga ham kelmaydi harflarga ham kelmaydi harflardagi mabnin ala sukun deganimiz u sokin kirdi degani emas o'zi asli unga bino qilib qo'yilgan xolos o'zgarmaydi u lam yakun misol fe'l muzoriy kana yakunu yakununi oldiga lam keldida yakun qilib qo'ydi shunda lam yakun fe'li majzum bo'lib jazm alomati sokin deyiladi erobning navlari raf nasib jar va jazm bo'lib ularning asli alomatlari zamma fatha kasra va sokindir shu narsani biz yaxshilab yodimizda saqlashimiz kerak biz hozirgacha aytilayotgan barcha darslar mana shunga tegishli darslar goho asli alomat o'rniga far'iy alomat kelib qoladi demak biz yuqorida aytgan edik asli alomat bor va far'iy alomat bor ya'ni asli masu far'iy o'rniga kelib qolgan alomat bular gohida mana shu asli alomat o'rniga ikkinchi far'iy alomat juz'iy alomat kirib qoladi buni birinchisi qanday holatda birinchi ikkitalikka dalolat qiladigan ismlarda alif va nun oxirga ziyoda qilingani bois biz tasniyalarda alif va nun zoyida qilinadi shu bilan tasniyalik alomati ikkitalik alomat bilinadi misol kitobani va kitobayni kabi kitobani degani ikkita kitob tushunamiz kitobani bo'lib alif va nun zoyida qilindi kitobayni bo'lib ye bilan nun ziyoda qilindi mana shunday tasniya alomatlari oxirga kelib tutashib qolganda uning raf alomati oxiridagi alif o'rin bosari bo'lsa nasb va jar holatida oxiridagi yo turadi biz rafligini bilishimiz uchun alif uning raf alomati bo'ladi kitabani desak hazani desak bunda alif turibdimi bu alif tasniyadagi alif uning raf ekanligini bilamiz kitobayni keldimi demak nasb va jar holatida kitobayni keladi misol hazani kitobani dedik bu ikkita kitobdir dedik bu ikki ismning oxiridagi alflari raf holatida zammadan o'rin bosar bo'lgan far'i alomati bo'ldi hazanidagi alif va kitabanidagi alif bular far'i raf deyiladi asli raf zamma edi lekin tasnida ilojimiz yo'q unga yangi qoida qo'shilganligi uchun alif va nun qo'shilganligi uchun undagi alifi raf o'rinda turadi Ra'aytu hazanil kitobayni desak misol mana bu ikkita kitobni ko'rdim desak ra'aytu hazanil kitobayni yo bilan turyapti endi nasb alomati fatha o'rnida yo turgan bo'lsa demak hazaynil kitobaynida yoni qo'ygan bo'lsak vadatu ala hazaynil kitobayni deb kasra bilan keltirsak ala hazayni ala jor hazayni majrur qilgan bo'lsak jar o'rnida kasrani alomat bo'lib yo turadi ikkalasida ham nasbda ham jarda ham yo alomat bo'lib turadi ya'ni nasb va jar alomatlari yo bo'lib turadi ikkinchi yana Fari alomatlardan jam muzakkar solim jam muzakkar solimning ta'rifini biz yuqorida aytgandik qanday qilib jam muzakkar solim yasashi haqida shunda muslimuna so'zi raf alomatida zamma o'rniga vav turadi muslimuna misol al vov muslimunadagi zamma o'rniga mana shu vav raf bo'lib turadi biz fe'llarda ham yuqorida misol yahfazuna deb marfu alomati nunni sobit turishligi deb al vavuni damir muttasil mabnun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun deb kelyapmiz mana shurda fa'il yahfazunada ham demak fe'llarda ham vav raf o'rinda turibdi muslimuna desak jam muzakkar solimda ham vav xuddi shunday muslimuna bo'lib fa'il bo'lib turadi muslimina bo'lib oxirida muslimina yo bilan kelsachi unda nasb va jar o'rinda yo turadi muslimina demak ikkita nasf va jar o'rni bir xil keldi tasniyada ham jamda ham ya'ni royatul muslimina desak muslimina nasb holatida u nasb bo'ladi nasb alomati yo bo'lib turibdi marartu bil muslimina desak ham mansubun alomat nasbihi al yo deymiz yo turibdi bu yerda bugunchalik mana shu narsa yetarli inshaalloh keyin yana nasblarni far'iy alomatlarini davom ettiramiz darsimizni davom ettiramiz inshaalloh birinchi ma'nolarni aytib chiqamiz bissakakini naqtaul xubza pichoqlar bilan nonni kesamiz obil bil malaiqi nakulut tobiha qoshiqlar bilan ovqatni yeymiz obil bil fanajini nashrabu shoya piyolalar bilan choyni ichamiz taala ya faridu nashrabi shoya kel ey farid choyni ichamiz mashaytu kasiron ko'p yurdim Ayna vadata kitabi ya Faridu. Kitabimni qayerga qo'yding ey Farid? Vadatu huna fil xizonati. Bu yerga shkafga qo'ydim. At-tilmidu yada'u kitabahu fi maq'adi tilmidi. Shogird o'zining kitobini partasini ustiga qo'yadi. Da'ul kutuba fi sunduqi. Maq'adi tilmizi ya'ni shogirdning partasi ya'ni partasining ustiga qo'yadi. Da'ul kutuba fi sunduqi. Kitoblarni sandiqqa qo'yinglar. Haulai talamizatu yata'allamuna fi baldati Bukhara. Mana bu shogirdlar Buxoro shahrida ta'lim olyaptilar. Nahnu nata'allamu fil madrasati Kukaldosha fi Toshqanda. Biz Kukaldosh madrasasida Toshkentda ta'lim olyapmiz. Antum tata'allamuna fi baldati Samarqanda. Sizlar Samarqand shahrida ta'lim olyapsizlar. Ja'at tilmizu ila al madrasati. Shogird madrasaga keldi. Hum yuhibbuna abaahum. Ular otalarini yaxshi ko'radilar. Ja'al muallimu ila al madrasati. Muallim madrasaga keldi. Ta'ala ya karimu nal'ab fi darina bil kurati. Nal'abu bul xato tushgan ba'zi nusxalarda. Kel ey Karim, hovlimizda to'p bilan o'ynaymiz. Nal'ab sokin bilan. Lima jita huna ya alimu. Bu yerga nima uchun kelding ey alim? Doil kitobi fil xizonati. Kitobni shkafga qo'ygin. Hal qarota darsak, darsingni o'qidingmi? Naam qaratu, ha o'qidim. Va ana aydon qaratu, men ham o'qidim. Balaytul qalama, qalamni uchladim. Nabril qalama bil mimrati. Qalamni qalamtarosh bilan uchlaymiz. Ibril qalama bil mimrati. Qalamni qalamtarosh bilan uchla, o'tkirla. Bil fanajini yashabuna shoya. Piyolalar bilan choyni ichadilar imshi ayyuhal valadu ey bola yur ibri qalamak qalamingni uchla ja axi meni akam keldi al hisanu yamshi amomal bayti ayg'ir uyining oldida yuryapti demak tarkibini irobni boshlaymiz bis sakakini naqtaul xubza bi harf jar mabnun ala sukun la mahalla lahu min al irob السكاكيني مجرور علامة جره الكسة الظاهرة جر ومجرور متعلقه بنقطع نقطع في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتير فيه وجوبا فاعله بيرد وجوب تقديره نحن الخبز اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به وبالملاعق نأكل الطبيخة وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بالملعقة نأكل الطبيخ معطوف بالسكاكين نقطع الخبز معطوف عليه بحرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الملاعق مجرور بالكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه بنأكل نأكل في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن الطبيخ اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به وبالفناجين نشرب الشاي وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بالفناجين نشرب الشاي معطوف بالملاعق ناكل الطبيخ معطوف عليه بحرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الفناجين مجرور بالكسرة الظاهرة جار مجرور متعلقه بنشرب نشرب في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن الشاي اسم ظاهر منصوب Bil fathati zahirati mafulun bi. Taala ya faridu neşrebi şaya. Mana bu yerda yangilik keldi. Taala, taala talab qiluvchi fe'l bo'ladi. Ta'alada biron narsani talab qiladi. Shuning uchun unda gohida javobi talab kelishni talab qiladi. Mana shu yerda javobi talabni talab qildi. Ta'ala ism fil amr mabnun alal fathi bima'no iqdam yoki aqbil ikkita ma'nosi bor iqdam yoki aqbil kel yoki boq degani yo harfi nido mabdun ala sukun la mahalla min al irob faridun munodo mabdun ala damma لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف تقديره أنادي bo'lib nashrob bu yerda mana jazm bo'lib keladi nashrob fe'l mudori majzumun alamati jazmihi as-sukunu Fa'luhu فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن الشاي اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة maf'ulun bi. mana shuda nashrab javobi talab bo'ldi taalaga javobi talab kelganligi uchun buni go'yo kuchi injita nashrabi shoya degan qabilda bo'ladi agar kelsang choy ichamiz degan xuddi go'yo ba'zi ulamolar ba'zi nahvshunoslar bu yerda shart ham degan nashrobni javobi shart ham deymiz deganlari ham bor lekin rojiro qavl javobu talab deyiladi talab qilingan go'yo shuning uchun buning kuchi shartiya kuchida turadi injita nashrabi shoya degan kuchda turadi agar kelsang choy ichamiz degan mashaytu kathiran. mashay fil modiy mabdun ala sukun litsolih fa'il foilil mutakallim mutakallim tosi yo'liqdi at tou dagi to damir muttasil mabdun ala dammi fa'ilun. Kathiran اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة صفة للمفعول المطلق المحذوف تقديره مشيا demak mashaytu mashyan kasiron bo'lgan ko'p yurishlikda yurdim maful mutloqqa sifat bo'lyapti maful mutlog'imiz mana shu fe'lni mastarni keltiramiz mashaytu uni mastari mashyan bo'ladi xuddi nuhibbunikini hubban deb keltirganimiz kabi ayna wadata kitabi ya faridu ayna ism istifhom mabni ala sukun fi mahalli nasbin zarfu makan mutaalliqun li fi'l ati buning mutaallig'i o'zidan keyin kelgan fe'lga bo'ldi vadataga bo'ldi vada fe'li modiy mabnun as-sukun litsolih bitoil fa'ilil muxotab bu yerda muxotab tosi yuluq qoldi at-to'uni o'zi damir muttasil mabnun alal fathi fa'ilun tani o'zi vadoga foil bo'ldi kitobi ismi zohirun majrurun lafzan mansubun mahallan mahalda nasb nima uchun maf'ulun bih bu mudofun maf'ulun bih الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه يا حرف نداء فريد منادى وضعت هنا في الخزانة وضع في الماضي مبني على السكون لتصالح بتاء الفاعل المتكلم وضعت ده متكلم تصغي يلقطه التاء ضمير متصل مبني على ضم فاعل تامز فاعل بولد هنا اسم الشارع mabnin ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Biz bir ilova qilib o'taylik. Gohida maf'ulun fihlar, ya'ni zarflar o'rniga qarab o'zgarib ham ketadi. Gohida maf'ulun fih bo'lib keladi, gohida boshqa tuslarga ham tuslanishi mumkin. Ikki xilni biz navni avvalda aytib o'tgan edik. Qachonki agar da degan qo'shimcha, fi degan qo'shimchaga javob bo'la olsa, unda maf'ulun fih bo'ladi. huna fil junaynati deganda bu yerda bog'chada deganimizda avvalgi darslarda bu yerda bo'lib dani ko'targandi. shunda mafulun fih bo'lgan edi gohida mafulun filhidan chiqib ham ketadi bu yerga keldi desa maful bih bo'lib qoladi ba'zi mafullar bor mafulun fihlar zarflar bor tuslanadi ba'zilari tuslanmaydi shuning uchun bu yerda mafulun bih o'rinda turibdi في الخزانة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الخزانة مجرور بالكسرة الظاهرة جار مجرور تعليقه بوضعته التلميذ يضع كتابه في مقعد التلميذ التلميذ اسم ظاهر مرفوع بالضمة الظاهرة مبتدا يضع كتابه جملة فعلية خبره يضع في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فعله ضمير مستتر فيه جوازا غايب كلد جوازا تقديره هو يعود على التلميذ كتابه كتاب اسم ظاهر منصوب بالفتحة الظاهرة مضاف مفعول به هو ضمير متصل مبني على ضمة في محل جر مضاف إليه في حرف جر مبني على سكون لا محل له من الإعراب مقعد مجر بالكسة الظاهرة مضاف جر مجر متعلقه يضع التلميذي مضاف إليه مجر بالكسرة الظاهرة ضعوا الكتب في الصندوق ضعوا فعل أمر مبني على حذف النون الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف زائدة لحقتها الكتب مفعول به في الصندوق جار مجرور مبتلغ ضعوا هؤلاء تلامذة يتعلمون في بلدة بخارى هؤلاء اسم إشارة قصة رمز مبتدا مبدل منه التلامذة بدل يتعلمون جملة jumla fe'liya bo'lib xabari yata'allamuna fil mudori marfu bi subuti nuni ala oxirihi nun turganligi uchun bu marfu deyildi liannahu min al afal xamsa bo'lib al wawu damirun muttasilun mabnun ala dammi fi mahalli rafin fa'il bo'ldi fi ballati jor majrum talo yata'allamunaga ballati mudof buxoro mudofun ilay buxoro majrurun bil kasratil muqaddarati deymiz taqdir qilingan kasra bilan buxoro jar qilingan ta'tiqlangan kasa bilan jar qilindi dedik chunki buxoro g'oru musarf bo'ladi hozir inshaalloh g'oru musarf haqida qanday bu buxoro samarqand toshkent g'oru musarfligini inshaalloh hozir bayon qilamiz nahnu nataallamu fil madrasati ko'kaldosha fi toshqanda nahnu damirun barzun munfasilun mabnun ala dammi fi mahalli rafin mubtadaun جملة فعلة خبره نتعلم في المضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره فعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن يعود على نحن في المدرسة في حرف جر المدرسة مجرور علامة جره الكسر الظاهرة جار مجرور متعلقه ب نتعلم bo'ldi da مبدل منه bo'ldi ko'kaldosh badali بدل ko'kaldosh ismi zohirun اسم ظاهر مجرور muqaddarati المقدرة البدل liannahu g'oru munsarifin chunki u g'oru munsarif bo'lgani uchun majrurun bil kasatil muqaddarati liannahu g'oru munsarifin deymiz va al badalu madrasadan badal bo'ldi madrasa deganimizda ko'kaldosh shu madrasani aynan o'zini 100 ga 100 bayonini olib chiqarib berdi demak bu badal kul deb aytilar ekan fi harf jar la mahallahu min al-irob bo'lib Toshqanda majrurun alomati jarrihi al-kasatul muqaddaratu li'annahu Buni ham g'ayru munsarifin deymiz. Bu Toshqandda ham majrur bo'ldi, kasrasi taqdirda bo'ldi chunki g'ayru munsarif bo'ldi. Biz yuqorida aytganidekki, g'ayru munsariflar o'zlariga kasrani qabul qilmaydi, tanvinni qabul qilmaydi deb aytgan edik. Mana bu yerda biz yuqorida Usmonni qanday qilib g'ayru munsarif bo'lganini aytgan edik. Usmon agar bir ism bo'lib uning oxiriga alif va nun zoyda qilinsa, Usmonu, Imronu, g'atafonu va hokazolar bunda hammasi g'or munsarf bo'lar edi g'or munsarfning alomatlaridan ikkita narsa bir joyda jamlanib qolsa g'or munsarf bo'ladi buni ulamolar ba'zilari 14 ta deyishgan va boshqalari qisqartirib 9 tagacha tushirgan bir birini ichiga kirgizib mana shunda biz bittasini aytib o'tgandik ikkinchisi bugungi darsimizda ko'kaldosh va toshqand buxoro va samarqandlar demak ikkinchi alomati g'or munsarf bo'lishini ikkinchi yo'li unda ham ikkita shart topilishi kerak birinchi sharti arablarga begona bo'lgan ism bo'lishi kerak ko'kaldosh toshkent buxoro samarqand bular arablar bilmaydi buni birinchi sharti shu ikkinchi sharti arablarga yod bo'lgan mana shu ismni atoqli ism qilib nimagadir alam qilib qaytlab qo'yish kerak ko'kaldosh degan arablarda yo'q bo'lgan ismni madrasaga qaytlab qo'ydi Toshqand degan bir ismni arablarda yo'q. Arablarda Toshqand desa hech qanday ma'noni tushunmaydi ular. Mana shu ismni Toshkent degan shaharga ism qildi. Buxoro degan bir gapni Buxoro shahriga ism qildi. Buxoroga atoqli alam belgilik ism qilib qo'ydi. Demak, ikkita sharti topildi. Bu ikkita sharti birinchisi ajam ism bo'lib, arablarga begona bo'lgan ajam ism bo'lib, mana shu ajam ismni bir kishiga yoki bir narsaga atalib qo'yib qo'yilsa g'orim munsarif bo'laveradi demak hozir biz g'orim munsariflarning ikkita yo'nalishini aytdik birinchi yo'nalishi bir ism bo'lib oxiriga alif va nun qo'shilib qolsa usmonovga o'xshash g'orim munsarif bo'lardi ikkinchi yana bir turi ajam bo'lib atoqli ism qilib qo'ysa ham g'orim munsarif bo'ladi antum tataallamuna fi baldati Samarqandda. antum mubtado jumla xabari tataallamuna fil muzori fi baldati jor majrur mutallaqi tataallamunaga baldati muzof samarqanda muzofan ilay muzofun ilay bo'ldi lekin majrurun bil kasratil muqaddarati li'annahu g'ayru munsarifun deymiz samarqanda ham g'ayru munsarif chunki arablarda yo'q ism bu ikkinchi sharti samarqand degan bir shaharga borib samarqand degan shu ismni qo'ydi ikkita shart topildi g'ayru munsarifga aylandi bu ham jaa tilmizu ilal madrasati jaa في الماضي مبني على الفتح التلميذ فاعل إلى المدرسة جار مجرور مطلقة جاء هم يحبون آباءهم هم ضمير بارز منفصل مبني على السكون في محل رفع لجمع المذكر الغائب جمع المذكر الغائب تبولد بو مبتدا يحبون آباءهم جملة فعلة خبرهم demak abahum izofa bo'lib maf'ulun جاء المعلم الى المدرسه جاء فعل المعلم فاعل الى المدرسه جار مجرور متعلق جاءga Ta'ala ya karimu nal'ab fi darina bil kurati. Mana bu ham yuqoridagi Ta'ala ya faridu nashabi shoy misolning aynan o'zi. Ta'ala ismi fil amr mabnun al fathi bima'no iqdam yoki aqbil yo harf nido karimu munodo nal'ab fil mudori majzum alomati jazmihi as-sukun yuqoridagi ta'laga javobi talab fi harf jar dori majrum jor majrum talig'i nal abga bo'lib dori muzof no muzofun ilay bil kurati jor majrum talig'i nal abga lima jita huna ya alimu li harf jar mabnun ala kasri la mahalla lahu min al irob ma ism istifham majrurun mabnun ala al fathi حذفت الالف لتصالحه بحرف الجر حرف الجر ولا نقول لي حرف شنو يشون الف حذف بولد جر مجوم تلقوه بجئت متعلق جئت بولد جي في الماضي مبني على السكون لتصالحه بطاء الفاعل المخاطب مخاطب تاء يلوخ قالد الطاء ضمير متصل مبني على الفتح فاعل هنا اسم اشاره مبني على السكون في محل نسب مفعول به يا حرف نداء علم منادى Da'il kitaba fil xizonati. Da fil amr anta fo'ili bor. Al kitaba maf'ulun bi fil xizonati jon majrur mutallig'i do'ga. Hal qarota darsak, hal demak bitta yangilik bo'ldi. Hal harfi istifhom deyiladi. Hal harfi istifhom mabnun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Sokinga mabni bo'ldi, bunda ham hech qanday i'robdan nasibasi yo'q. Qara fil mozi mabnun ala sukun litsohilihi bitoil fa'ilil muhotab muxatab toisi bog'landi attov foilun damir muttasilun mabnun alal fathi foilun darsaka izofa bo'lib maf'ulun naam qarata naam ham mana yangi qoida bu ham naam harfi javob deyiladi naam harfi javob mabnun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab qaratu qara fe'l tu foili va ana aydan qaratu va harfatu mabnun ala al fathi la mahalla lahu min al i'rab ana aydon qaratu ma'tufun na'am qaratu ma'tufun alayh aydon ham yangi qoida aydon maf'ul mutloq deyiladi ya'ni maf'ul mutloq litakrori huzifa amiluhu taqdiruhu odo bima'no raja'a yoki ada oda aydon oda fe'lidan maf'ul mutloq bo'ladi lekin omili hazb bo'ladi foiliyu fe'li hazb bo'ladi takror uchun ishlatiladi. oda filmiz rajaa qaytdi degan ma'noda edi shuning uchun aydon maf'ul mutloq lit takrori hozifa amiluhu taqdiruhu oda ma'no rajaa deymiz qaratu fil foil baraytul qalama baray fil tu foili al qalama mafulun bi al qalama bil mivroti nabri fil muzori al qalama mafulu nahnu foili bor bil mivroti jar majmu talaq nabriga ibril qalama bil mivroti ibri filamir mabniyun ala hasfi harfil illati ibrida harf illat hasb bo'lgan anta foil bor al maf'ulun bih bil mibrati jar majum talag'i ibriga bil finjani yashrabuna shoya bil finjani jor majum talag'i yashabunaga yashabuna fil mudori waw foili ashoya maf'ulun bih imshi ayyuhal waladu imshi fil amr mabniyun ala hasfi harfil illa bu yerda ham imshi bo'lib yo bo'lgan yo harfi hazb bo'ldi ayyuha ayyu munodo li harfi nidoi taqdiruhu ya ya'ni yo degan taqdirdagi nidoga ayyu munodo bo'ldi ya ayyuha bo'lgan mabnun ala dammi fi mahalli nasbin maf'ulun bi bu ham zammaga mabni qilindi nasb o'rinda bo'lib maf'ulun bi Ha harf tanbih mabni ala sukun la mahalla lahu min al irob al waladu اسم ظاهر مرفوع بالضمة ظاهرة نعت لي أيو أيو جسبت بولدن إبري قلمك إبري في الأمر مبني على حذف حرف التي قلمك إضافة بولو مفعولة أنت فويل بور جاء أخي جاء في الماضي أخي إضافة بولو فويل الحسان يمشي أمام البيت الحسان مبتدا يمشي أمام البيت خبر يمشي في المزاري هو فويل بور الحسان يقيتadi أمام البيت إضافة bo'lib zarf mutallag'i yamshigi. biz shu yerda darsimizga yakun yasaymiz inshaalloh keyingi darsimizni ad xomisa ashara 15 darsdan davom ettiramiz va sallallohu alayhi va sallam muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain